Allah onlardan bazılarıyla konuştu. Bazılarının da derecelerini yükseltti. Meryem oğlu İsa'ya da açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs'te destekledik. Eğer Allah dileseydi, o peygamberlerden sonra gelen milletler, kendilerine açık deliller geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat onlar anlaşmazlığa düştüler. Onlardan kimi inandı, kimi de inkar etti. Allah dileseydi birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat Allah dilediğini yapar.'' يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ Ey iman edenler! İçerisinde hiçbir alışveriş, hiçbir dostluk ve hiçbir iltimas bulunmayan gün gelmeden önce size verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcayın.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 O diri olup daima yarattıklarını koruyup yönetir. Onu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde bulunanların hepsi O'nundur. O'nun izni olmadıkça huzurunda kim şefaat edebilir? O kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Kullarsa O'nun dilediğinden başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü, saltanatı, gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onları koruyup gözetmek kendisine ağır gelmez. O çok yücedir, çok büyüktür. La ikraha fid dini kad tebeyyene er-ruşd min el-gayy. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم Dinde hiçbir zorlama yoktur. Doğruluk sapıklıktan ayrılıp ortaya çıkmıştır. Kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa hiç kopmayan sağlam bir kulpa yapışmış olur. Allah her şeyi işitir ve bilir. Allahu veliyyullezine amenu yukhricuhum minez zulumati ilen nur. والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون الله iman edenlerin dostudur.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 ıssız bir kasabaya uğramıştı da Allah burayı böyle öldükten sonra nasıl diriltecek demişti. Bunun üzerine Allah onu öldürüp yüz yıl bıraktı. Sonra tekrar diriltti. Ona ne kadar kaldın diye sordu. O da bir gün veya bir günden daha az kaldım dedi. Allah, hayır, yüz yıl kaldın. Yiyeceğine ve içeceğine bak. Bozulmamıştır. Bir de eşeğine bak. Biz seni insanlara bir ibret kılmak için böyle yaptık. Kemiklere bak. Onları nasıl birbiri üstüne koyuyor sonra onlara et giydiriyoruz, dedi. Bunlar kendisine açıkça belli olunca, biliyorum ki Allah'ın her şeye gücü yeter, dedi.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 Allah, İnanmıyor musun deyince de evet inanıyorum fakat kalbim tatmin olsun diye istiyorum demişti. Allah öyleyse dört tane kuş tut. Onları kendine alıştır. Sonra kesip her dağın üzerine onlardan birer parça koy. Sonra onları çağır. Koşarak sana geleceklerdir. Bil ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir demişti.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 Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى Vallahu ganiyun halim. Güzel bir söz ve bağışlama, ardından gönül incitilen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir ve o çok yumuşak davranır. Ya يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ۖ كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ۖ فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين Ey iman edenler! Sadakalarınızı Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, malını insanlara gösteriş için harcayan kimse gibi başa kakmak ve gönül incitmek suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan bir kayanın durumu gibidir ki, şiddetli bir yağmur isabet eder de onu sert bir kaya halinde bırakır. Böyle kimseler kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler.'' Allah kafir bir topluluğu doğru yola ulaştırmaz. وَمَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْب۪يتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير Mallarını Allah'ın rızasını kazanmak ve kalplerindeki imanı sağlamlaştırmak için harcayanların durumu da, tepe üzerinde bulunan bir bahçenin durumu gibidir ki, üzerine bol yağmur yağınca iki kat ürün verir.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 Allah düşünesiniz diye ayetlerini size böylece açıklar.'' يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم ۖ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا واعلموا ان الله غني حميد Ey iman edenler! Kazandıklarınızın helal ve temiz olanlarından ve sizin için yerden çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. ancak gözünüz kapalıyken alabileceğiniz kötü şeyleri sadaka olarak vermeye kalkmayın. Bilin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Övülmeye layıktır. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size hayasızlığı emreder. Allah ise size kendi tarafından bağışlama ve bol nimet vaat eder. Allah'ın nimeti çok geniştir. O her şeyi bilir. يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse ona birçok hayır verilmiş olur. Bundan ancak aklı başında olanlar ibret alır. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ Harcadığınız her bir harcamayı ve adadığınız her bir adağı şüphesiz Allah bilir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. İn tubdu sadakati fe ni'immâhi ve in tuhfûhâ وَاِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ Vallahu bima ta'malun habir. Eğer sadakaları açık verirseniz o ne güzeldir. Eğer onları gizli tutarak fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Allah günahlarınızdan bir kısmını böylece bağışlar. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلانفسكم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون Ey Muhammed! Onların doğru yola ulaştırılması sana ait değildir. Fakat Allah dilediğine doğru yolu gösterir. Hayır olarak harcadıklarınız kendiniz içindir. Çünkü siz ancak Allah rızasını kazanmak için harcarsınız. Allah yolunda yaptığınız her hayrın karşılığı size tam olarak verilir ve siz hiçbir haksızlığa uğratılmazsınız.'' للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الله kendilerini Allah yoluna adayıp yeryüzünde dolaşamayanlara ve hayalarından dolayı kendilerini tanımayanların zengin sandıkları yoksullara verin.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 Bu onların alışveriş de ancak faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse geçmişte olan kendisinindir. Yaptığı işin hükmü ise Allah'a kalmıştır. Kim de tekrar faizciliğe dönerse, işte onlar cehennemliklerdir ve orada ebedi olarak kalacaklardır. يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ Allah faizi eksiltir, sadakaları ise arttırır. Allah hiçbir günahkar nankörü sevmez. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجَرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Şüphesiz ki iman edip salih ameller işleyen, namazı kılan ve zekatı veren kimselerin mükafatı Rablerinin yanındadır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.'' يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve gerçekten inanıyorsanız faizden geri kalan hesabı bırakın. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون Eğer böyle yapmazsanız Allah'a ve Resulüne karşı savaş açtığınızı bilin. Eğer tövbe ederseniz ana sermayeniz sizindir.'' Böylece haksızlık etmemiş ve haksızlığa uğramamış olursunuz. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَاَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Eğer borçlu dardaysa, eli genişleyinceye kadar ona mühlet verin. Eğer bilirseniz, alacağınızı sadaka olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır.'' واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون Allah'a döneceğiniz ve sonra da haksızlığa uğramadan herkese kazandığının tam olarak ödeneceği günden korkun. Ya أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ۖ ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل Ey iman edenler! Belirli bir süreye kadar birbirinize borçlandığınız zaman onu yazın. Aranızda adaletli bir katip onu yazsın. Katip onu Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan çekinmesin, yazsın. Borçlu olan da yazdırsın. Rabbi olan Allah'tan korksun ve borcundan hiçbir şey eksiltmesin. Eğer borçlu, aptal, zayıf veya yazdıramayacak durumda bir kimse ise, o zaman velisi onu adaletle yazdırsın.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 Eğer iki erkek bulunmazsa razı olacağınız şahitlerden bir erkek ve iki kadın tutun ki kadınlardan biri yanılırsa diğeri onu düzelsin. Çağrıldıkları zaman şahitler gelmemezlik etmesinler. Büyük olsun, küçük olsun onu süresine kadar yazmaktan üşenmeyin. Bu Allah yanında daha adaletli, şahitlik için daha doğru, şüphe etmemeniz için daha uygundur.'' Ancak aranızda yaptığınız ticaret peşin olursa, yazmamanızdan dolayı size bir günah yoktur. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم Alışveriş yaptığınız zaman da şahit tutun. Katibe de, şahide de hiçbir zarar verilmesin. Eğer zarar verirseniz bu sizin için doğru yoldan çıkmak olur. Allah'tan korkun. Allah size en doğrusunu öğretiyor. Allah her şeyi bilir. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ Eğer yolculukta olur da katip bulamazsanız alınan rehin yeter.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 ona müminler de inandı. Hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inandılar ve Allah'ın peygamberlerinden hiçbirini ayırmayız dediler. Ve yine dediler ki, biz işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senin bağışlamanı diliyoruz. Dönüş yalnız sanadır. La yukellifu Allahu nefsen illa vus'aha.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 Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kazandığı kötülükte kendi zararınadır. Ey Rabbimiz! Eğer unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmeyeceği şeyleri de taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ali İmran Suresi Bu sure Medine devrinde inmiş olup 200 ayettir. Hazreti Meryem'in babası İmran'dan söz edildiği için İmran ailesi anlamına gelen Ali İmran adıyla anılmıştır. Genellikle Hazreti İsa'dan ve onun peygamberliğiyle mucizelerinden söz eder.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 Kendisinden önceki kitapları tasdik eden hak kitabı sana O indirdi. Daha önce de insanlara doğru yolu göstermek için Tevrat'ı ve İncil'i indirmişti. Aynı şekilde doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ı da O indirdi. Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah çok güçlüdür, düşmanlarını cezalandırır.'' إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء Şüphesiz ki yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. هُوَ الَّذ۪ي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ La ilahe illa huvel azizul hakim. Sizi ana rahimlerinde dilediği gibi şekillendiren O'dur.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 O kitapta manası açık, muhkem ayetler vardır ki onlar kitabın anasıdır. Bir de manası kapalı olan müteşabihler vardır. Kalplerinde eğrilik bulunanlar, fitne çıkarmak ve kendilerine göre yorumlamak için onun müteşabih olanlarına uyarlar. Oysa onların yorumunu Allah'tan başka kimse bilmez. İlimde ileri gidenlerse, biz ona inandık, hepsi Rabbimiz tarafından gelmiştir derler. Bunlara ancak akıl sahipleri düşünebilir.'' ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب Onlar derler ki, Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi haktan saptırma. Bize kendi tarafından bir rahmet bağışla. Şüphesiz ki sen çok bağışlayıcısın. Rabbena inneke cami'un nasi li yevmin la raybe fih. Allah la yuhliful mi'ad. Ey Rabbimiz! Sen geleceğinde hiç şüphe olmayan bir günde insanları mutlaka toplayacaksın. Şüphesiz ki Allah verdiği sözden caymaz. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَاُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ Şüphesiz ki inkar edenlerin malları ve çocukları Allah'a karşı onlara hiçbir fayda sağlamaz. İşte onlar cehennem ateşinin yakıtıdırlar. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب Bunların durumu Firavun'un ailesinin ve onlardan öncekilerinin durumu gibidir. Onlar da ayetlerimizi yalanladılar. Allah onları günahları yüzünden yakaladı. Allah'ın cezası çok şiddetlidir.'' قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد Ey Muhammed!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 Karşı karşıya gelen iki topluluğun durumlarında sizin için bir ibret vardır. Onlardan biri Allah yolunda savaşıyordu. Diğeri ise kafirdi ve müminleri gözleriyle kendilerinin iki misli görüyorlardı. Allah dilediğini yardımıyla destekler.'' Şüphesiz bunda kalp gözleri açık olanlar için bir ibret vardır. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب Kadınlara, oğullara, kantarlarca altın ve gümüşe, otluğa salınmış atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere karşı aşırı sevgi beslemek insanlara güzel gösterilmiştir.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 Kötülüklerden sakınanlar için Rablerinin yanında altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi olarak kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını hakkıyla görür. 6. Kaset أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار O kullar, Ey Rabbimiz! Biz iman ettik. Öyleyse sen bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru derler.'' الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار Onlar sabrederler, doğru söylerler, boyun eğip itaat ederler, mallarını Allah yolunda harcarlar ve seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanmalarını dilerler. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله ملك melekler, ve adaleti yerine getiren ilim sahipleri, ondan başka ilah olmadığına şahitlik etmişlerdir.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 Kitap verilenler sadece aralarındaki kıskançlık yüzünden kendilerine ilim geldikten sonra ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse şüphesiz Allah hesabı çok çabuk görür. فَاِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ Ey Muhammed! Eğer seninle tartışmaya girerlerse de ki, bana uyanlarla birlikte ben kendimi Allah'a teslim ettim. Kendilerine kitap verilenlere ve ümmilere de de ki, siz de Müslüman oldunuz mu? Eğer Müslüman olurlarsa doğru yolu bulmuş olurlar. Yüz çevirirlerse sana düşen sadece tebliğ etmektir.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 Aralarında hüküm vermek için Allah'ın kitabına davet ediliyorlar, sonra onlardan bir grup yüz çeviriyor. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ Bu onların bize ateş sadece sayılı birkaç gün dokunacaktır demelerindendir. Onların uydurdukları şeyler dinleri hakkında kendilerini yanıltmıştır.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 De ki, mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verir dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. İyilik senin elindedir. Şüphesiz ki senin gücün her şeye yeter. تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katarsın.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 Kim böyle yaparsa Allah katında hiçbir şey elde edemez. Ancak onlardan gelecek bir kötülükten çekinmeniz başka. Allah sizi kendisinden sakındırır. Sonunda dönüş ancak O'nadır.'' قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير De ki, içinizdeki şeyleri gizleseniz de açıklasanız da Allah onları bilir.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 Allah sizi kendisinden sakındırır. Allah kullarına karşı çok şefkatlidir.'' قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Ey Muhammed! De ki, eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ De ki, Allah'a ve peygambere itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse Allah inkar edenleri sevmez. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم Şüphesiz ki Allah Adem'i, Nuh'u, birbirinin soyundan gelen İbrahim ve İmran ailelerini seçip, alemlere üstün kıldı. Allah her şeyi işitir ve bilir. İz قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني İnneke entes semi'ul alim. Bir zamanlar İmran'ın karısı, Ey Rabbim, karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet için adadım. Benim adamı kabul et.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 Erkek kız gibi değildir. Ben ona Meryem adını verdim. Onu ve neslini rahmetinden kovulmuş olan şeytandan sana sığındırıyorum dedi. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب Rabbi onu güzel bir şekilde kabul etti ve onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımından sorumlu kıldı. Zekeriya, Meryem'in bulunduğu mihraba her girişinde onun yanında bir yiyecek bulurdu. Ey Meryem, bu sana nereden geliyor dedi. Meryem, o Allah tarafındandır. Şüphesiz Allah dilediğine hesapsız rızık verir dedi.'' هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء Zekeriya orada Rabbine dua etti.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 Allah sana kendi emriyle meydana gelen İsa'yı tasdik edici, efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeliyor. قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء Zekeriya Ey Rabbim! Ben iyice ihtiyar ve karım da kısırken benim nasıl oğlum olabilir dedi. Allah, bu böyle olacaktır. Allah dilediğini yapar buyurdu. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار Zekeriya, ey Rabbim bana bir alamet ver dedi. Allah, senin alametin üç gün işaretle anlaşma dışında insanlarla bir şey konuşamamandır. Rabbini çok zikret ve akşam sabah tesbih et dedi.'' وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ Bir zamanlar melekler de şöyle demişlerdi. Ey Meryem! Allah seni seçip temizledi ve seni alemlerin kadınlarına üstün kıldı. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين Ey Meryem! Rabbine ibadet et. Secdeye kapan ve rükû edenlerle birlikte rükû et. ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ Ey Muhammed! İşte bunlar sana vahiy yoluyla bildirdiğimiz gayb haberlerindendir. Meryem'e kim bakacak diye kalemleriyle kura atarlarken sen onların yanında değildin. Bu konuda çekişirlerken de yanlarında değildin. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيهاً وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين Melekler demişlerdi ki, Ey Meryem! Allah sana kendi emriyle olacak bir çocuk müjdeliyor ki, onun adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. O dünyada ve ahirette itibarlı olup, Allah'a yakın kılınanlardandır. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين O insanlarla beşikteyken de yetişkinken de konuşacak ve salihlerden olacaktır.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 Ben size çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıp ona üfleyeceğim. O da Allah'ın izniyle hemen bir kuş olacaktır. Allah'ın izniyle anadan doğma körleri, alaca hastalığına yakalananları iyileştireceğim, ölüleri dirilteceğim.'' Yediklerinizi ve evlerinizde biriktirdiklerinizi de size haber vereceğim. Eğer inanıyorsanız bunda sizin için büyük bir ibret vardır.'' وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ۖ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak size haram kılınan bazı şeyleri helal yapmak için gönderildim.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 Havariler şöyle dediler. Biz Allah'ın dininin yardımcılarıyız. Biz Allah'a iman ettik. Sen de şahit ol ki biz Müslümanlarız. Rabbena amennâ bimâ en enzelte vettebe'nâ r-rasûle fektubnâ me'aş-şâhidîn. Onlar, ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine inandık ve peygambere uyduk. Bizi şahitlerle beraber yaz dediler. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Kafirler hile yaptılar. Allah da onları hileleri yüzünden cezalandırdı. Allah hilenin cezasını en uygun şekilde verir. İz qala Allahu ya İsa inni mutevaffike ve rafi'uke ileyye ve mutahhiruke minellezine keferû ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون الله demişti ki, Ey İsa! Şüphesiz ben seni öldüreceğim. Seni huzuruma yükselteceğim. Seni inkar edenlerden temizleyeceğim. Sana uyanları kıyamet gününe kadar inkar edenlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz yine bana olacaktır. Anlaşmazlığa düştüğünüz hususlarda aranızda hükmü ben vereceğim. فَأَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَد۪يدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ İnkar edenleri dünya ve ahirette şiddetli bir azaba çarptıracağım. Onların hiçbir yardımcıları olmayacaktır. وَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ İman edip salih amel işleyenlere gelince, onların mükafatları tam olarak verilecektir. Allah zalimleri sevmez. ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ Bunları sana ayetlerden ve hikmetlerle dolu Kur'an'dan okuyoruz. İnne mesele İsa indallahi kemeseli Adem خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون Allah katında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Allah onu topraktan yarattı, sonra ona ol dedi, o da hemen oldu. الحق من ربك فلا تكن من الممترين Bu Rabbinden gelen bir gerçektir. Sakın şüphe edenlerden olma. فَمَنْ حَاجَّكَ ف۪يهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا فقل تعالوا ندع أَبَنَاءَ أنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أي محمد Sana ilim geldikten sonra seninle tartışanlara de ki, gelin bizim oğullarımızı ve sizin oğullarınızı, bizim kadınlarımızı ve sizin kadınlarınızı, bizim kendilerimizi ve sizin kendilerinizi çağıralım da, lanetle beddua edelim, Allah'ın lanetinin yalancılar üzerine olmasını dileyelim. İnne hâzâ lehuvel kasasul hak hakk. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللّٰهِ وَإِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ İşte gerçek kıssa budur. Allah'tan başka bir ilah yoktur. Allah ise çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِالْمُفْسِد۪ينَ Eğer yüz çevirirlerse şüphesiz Allah bozguncuları bilir. قُلْ يَا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ Ey Muhammed! De ki, Ey kitap ehli! Sizinle bizim aramızda eşit olan bir söze gelin. Allah'tan başkasına tapmayalım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. İçimizden kimse Allah'ı bırakıp da birbirini Tanrı edinmesin. Eğer yüz çevirirlerse, şahit olun, biz Müslümanlarız deyin. Ya ehlel kitab lima tuhaccun fi İbrahim ve ma أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أَفَلَا تَعْقِلُونَ Ey kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Tevrat da İncil de kesinlikle ondan sonra indirildi. Siz hiç düşünmüyor musunuz? ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم ۖ Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. İşte siz öyle kimselersiniz ki biraz bilginiz olan hususta tartıştınız. Ama hiçbir bilginiz olmayan hususlarda neden tartışıyorsunuz? Oysa Allah bilir, siz bilemezsiniz.'' ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إبراهيم يهودي de değildi, Hristiyan da. O tek Allah'a inanan bir Müslümandı ve o müşriklerden de değildi. İnne evlen nasi bi İbrahim lellezine ettebe'uhu ve hâzen nebiyyü vellezine âmenû. Vallahu veliyyul mu'minin. Şüphesiz ki insanların İbrahim'e en yakın olanı, ona tabi olanlarla bu peygamber ve bu peygambere inananlardır. Allah ise müminlerin dostudur. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ Kitap ehlinden bir grup sizi saptırmak istedi. Oysa onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar. Ama bunu anlamazlar. Ya ehlel kitab lime tekfurun bi ayatillahi ve entum teşhedun.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 Kitap ehlinden bir grup dedi ki, İman edenlere indirilen kitaba günün başında inanın, aynı günün sonunda inkar edin. Belki onlar da dönerler ve siz dininize uyanlardan başkasına inanmayın. Ey Muhammed! De ki, doğru yol Allah'ın yoludur.'' Ve yine onlar, size verilenin benzerinin bir başkasına da verileceğine veya onların Rabbiniz katında aleyhinize delil getireceklerine inanmayın dediler.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 Yine onlardan öyle kimse de vardır ki kendisine bir dinar emanet etsen devamlı olarak başına dikilmedikçe onu sana geri vermez. Bu onların ümmilere karşı bize hiçbir sorumluluk yoktur demelerinden ileri geliyor. Onlar bile bile Allah'a karşı yalan söylüyorlar.'' Bela men evfa bi ahdihi vetteka fe innallaha yuhibbul muttakîn.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 Allah tarafından olmadığı halde bu Allah tarafındandır derler. Bile bile Allah'a karşı yalan söylerler. ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول للناس ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون Allah'ın kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiği bir kimsenin insanlara Allah'ı bırakıp bana kul olun demesi gerekmez. Fakat öğretmekte ve okumakta olduğunuz kitap uyarınca Rabbinize ihlaslı kullar olun demesi gerekir. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Yine size melekleri ve peygamberleri tanrı edinin diye emretmesi de gerekmez. Siz Müslüman olduktan sonra hiç peygamber size inkar etmeyi emreder mi?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 Andolsun ki size kitap ve hikmet verdim. Sonra yanınızdaki kitapları doğrulayıcı bir peygamber geldiğinde ona mutlaka inanacak ve yardım edeceksiniz. Bunu kabul edip bu konudaki ağır ahdimi üzerinize aldınız mı? demişti. Onlar da kabul ettik demişlerdi. Bunun üzerine Allah şahit olun ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim demişti. فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Artık bundan sonra kim yüz çevirirse işte onlar fasıklardır. Efe gayra dinillahi yebğûne ve lehu esleme men fis semâvâti vel ardı tav'an ve kerhâ. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde olanlar hep ister istemez O'na teslim olmuştur ve hepsi de O'na döndürüleceklerdir. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون Ey Muhammed! De ki, Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve bütün peygamberlere Rableri tarafından verilene inandık. Onlardan hiçbiri arasında ayrım yapmayız. Biz sadece Allah'a teslim olanlarız.'' وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Kim İslam'dan başka bir din ararsa, ondan asla kabul edilmeyecektir. O, ahirette kaybedenlerden olacaktır. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين ايمان edip peygamberlerin hak olduğunu gördükten ve kendilerine açık deliller geldikten sonra inkar eden bir milleti Allah nasıl doğru yola iletir? Allah zalim bir topluluğu doğru yola iletmez. أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ İşte onların cezası Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin üzerlerine olmasıdır. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون Onlar o lanet içerisinde ebedi olarak kalacaklardır.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 İşte sapık olanlar onlardır. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ اِفْتَدَى بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ İnkar edip de kafir olarak ölenler, dünya dolusu altın fidye verseler bile, onların hiçbirinden asla kabul edilmeyecektir. Onlar için acı bir azap vardır ve onların hiçbir yardımcıları yoktur.''